братанчик, есть новость, она типа как бы... Как, короче, похуй, блядь, братан, короче, меня отчислили нахуй. Ну так похуй, пошел нахуй, тут такой лишь, блядь, пошли нахуй, преподы, блядь, в пизду. Сдохни, тварь! Яу! Эй! Яу! Эй! Ну-ка! Here we go now. Сука заплатит мне аригато На реке в паблике давятся мхом Я всегда на готове заряжен мой слой Рассекаю ветра и катан со мной Я у Джиджи Панк залетает Гедан раскидает на раз Еще бан детсад это бомба Флоу катакомбы Underground Kill заберет ваши толпы Тут как Mortal Kombat хук слава на дно ты Будто люкант вырубая бля комбо Лицем обетон, сука на пол Нахуй пиздишь но нахуй я таких миллион Сука, тука, тука Влетаю в хату без стука, слышишь, сука, сука Братан, земля тебе пухом R.I.P. Называй меня Батрим Мы тут варим новый стиль Рассекаем плоскости Весь твой рэп летит в рутин Мы оттачиваем скилл Каждый день Нас четверо, мы как стихии Ты не можешь противиться силе И тебе не скрыться никак в этом мире Мира такого, ты стен не четыре Эй, эй, чекиря, бро Ты знаешь, что худ это наш дом И расплавятся лица как фарфор Их тусовочка скотная как двор Нет, нет, мы не сдаемся живыми Свое не отдаем, будто бомб сбили И мы топим до конца, пока будут силы Хейт худ пережигает ваши могилы мы с пацанами разносим район Наши подруги разносят бухло Бойся на сука, ведь мы легион Ты думал, что сдох, но то был мой флоу Поделимся твоей надежды на ноль Кладу на биты, будто Лёва Толстой Тебе еще рано вставать с нами строй Дел никаких не имеем с тобой, бич